kažu učenom u prošlosti, ljudi prelaziti kontinente, gore, gore, brda, brda, mora, mora da dođu da se vide sa čovjekom Božim. Kako će glada nastupiti. Ja? Mnogo sablazni, vidite sami što se sve dešava. Znači, nije ovako, ali ne smijemo se predati. Ja, e, Ljubo, pazi sad možeš da odeš u jednu krajinu, znaš, to je bilo tada. Ne, ne zašto, zato što, pazi, može čovjek, čovjek da zaključi, e, to su osjetive stvari, može čovjek da zaključi da ako džakon namigne, da se niko nije pričestio, ja tako? Pa da kako, danas u mnogim hramovima nikoga leba ne bije. A to je bilo u Svetom Vasiliju otkriveno. I, i dato kao pouka. Ne smijemo to generalizovati, da od jednog namigivanja zavisi sveta liturgija. Nego je važno i kao pouka e, koliko je, koliko je važan taj nivo e, svešteničkog sabranja, da bude molitven, da bude usmjeren. To je, to je ta pouka. Ne, morao sam, pazi, morao sam da primetim jer razgovor bi se završio, a ne znam, Fevronija, Neša, oni tamo mogli bi da izvuku zaključke. Je tako? Haidub, haidub. Заповедь из водой за номер. Ну, Красный. Все река. Будем маловажать. Когда говорим о лестнице. na glória do Pai, Deus, não me ako saznamo da smo bolesnici, da smo grešnici, sve će nas otkriti. Jel' To je tuč. Ne vidi, e, tajno pričašće, to um čovječi ne može da smisli. Ne može. Pa angeli čovječi, oni ne idu u tom pravdu. Čovjek ne može. Kako? Jedino na koji način? Kroz pokajanje i spoznanje svojih nemoći. To je put. Što dublje doživiš svoju bolest, što dublje, što dublje, što dublje, što dublje osjetiš svoju grehovnost, time ćeš dublje osjetiti onoga koji je došao da oprosti i da ti sjeli. To je put. O, to sve ide, sve ide. I mjera ide. Pazite, sve se čovjeku daje mjere. Čovjek koji se ne razvija kroz duh pokajanja, on je stalno izvan mjera. Znaš, čovjek je tamo navalio pod 300 kjeva, diže, znaš, pa to je vam mjera. To ne radi s pokajanjem, on tamo hoće da osvaja olimpijske medalje. U metanijama, u salto naprijed, salto nazad, katizmama, šta sve ne navuče na sebe, u postovima. Ništa od toga nikakve koristi nema, bukvalno nikakve. A što nema koristi, nego samo štetu ima. Zato se ti oci da su prvi plodovi djelovanja blagodati Božje poznanje svojega pada, svojih bolesti, svoje ogrehovljenosti. I ne samo svojeg pada, nego pada čitavog ljudskog roda. I onda, gospode, ti ispovjedaš i kao tvoga spasitelja, ali kao spasitelja celokupnog roda ljudskog. Nema ni nijednog bogoslova crkve, jednog svetitelja, jednog učitelja, pa da na taj način nije razvijao sebe. Kroz poznanje svoje palosti. Jer Gospod je zbog takvih došao. I ti ga, to je sad tajna, ti ga bolešću prepoznaješ. Bolešću ga prepoznaješ, tačno ga lociraš. Grijehom svojim ga prepoznaješ. Kao neki magnet. Uopće da kažem grijehom. Ajde da se neko ne zbuni. Blagodatnim poznanjem svoje grešnosti, blagodat koja ti otkriva grijeh, ona ti otkriva onoga ko jedini može da ga otpusti blagodat koja ti otkriva bolest, ali pazi, blagodatno otkrivanje bolesti je veliko, ona neće konstatovati samo lakšu prehod. Ne, ne. Veliki e, srce znaoci, recimo Pimen veliki, on govori da, vidi kako satan, mislim, sjedi u njegovom srcu. Ali onda i srce vapi, kako su to ognjene Ne miri se on sa satanom. Nije on time zadovoljan, ali on vidi to i vidi da je nemoćan. On se tu sam potpuno povlači. On vidi da ne može. Pokušao je, ali vidi nemoćan I onda vapi molitan. Takvi ljudi su mrtve vaskrsava. To je ta tajna. I to je smjer duhovnog života. Ako se tim pravcem ne krećemo, ovo, ovo su velike mjere, mjere velike, Pimena, Makarija, Sisoja. Vjerujte mi, mi ovako što kaže, tu smo nekom putu. Mi smo u odnosu na njihovo zdravlje, vjerujte mi, da se čovjek prepadne. Da se prepadne. Znate kako smo mi oboljeli, kako smo unakaženi. Unakaženi. Njihova filosofija, znate, njihov duhovni stav u odnosu na ono što mi danas pokušamo. To su potpuno dva, dva različita puta put koravanje. Pa uzmite duh starečnika, malo pogledajte u starečnike, da vidite tu mekoću srca. Tu plačljivo srce, kako je sveti Jovan električnik naziva. Ako toga nema u srcu, sva djela su ništavne, kaže sveti Jovan električnik. Šta si radio, nešto dobro? Bači to. Ne valja to. Nema, nema ono, ono, ono, nema tuge u srcu srce skrušeno i smireno Bog neće prezati. Tako da, o, ovaj, kad govorimo o pričašću, to je mjera, tome treba težiti. Jer ovo što smo mi čitali molite pred pričašću, ništa to ne govorimo. To što postimo zajedno trpezu dijelimo sa paukom, jednu mušicu u tri, četiri dana, to ništa ne govori o nam, to govori o pauku i o njegovoj nadi vjeri, ali ne o nama ne govori. A ako čovjek poznaje grije i svoju bolest, njega to spontano vodi za gospodu. Spontano, prirodno, prirodno. I onda se forma, odnosno ova sredstva, koriste na pravi način. I djeluju. Onda može i post, moliti, den, sve se onda daje. Jer u suprotno čovječe, možeš i ta život da provodiš provedeš sipajući e, u, prslo, u pa napuklo. samo sipaš i to teče, teče, teče, prolazi. To se onda vidi, vrlo brzo se to vidi u duhovnom životu, je li ko nagazio na šinu. mora da se vidi. E, tu posle pola godine vidi se po simptomima. jer je čovjek zaista počeo da živi duhovnim životom. Jer oblast obmane to su okeanske razmjere. A put je uzak. Uzak i malo je koji njime idu. Duh Svetih Otaca je program svoj iz, kažem, njenja. Program. Sad bavimo ovim i onim stvarima, ali taj duh gonjenje, klasično gonjenje tog duha. Na, na što mislim, recimo, duh samoukoravanja. Duh poslušanja, recimo, to je prognan, sabijeno još u gdje koji ima i neku porodicu, eto, tamo se taj duh sad uz što bi rekao. Tamo diše i hrani zainteresovan. A uglavnom raspoja se nas. Oholost, se. Drsko se. Tako to slobodoumlje. A oci nisu njih, Duh Sveti nije da se prepira. Ali je da priđeš, da okusiš, da se prepira sobom. čuti i koliko puta ko je ja tako pitam. Ne možeš tako, zavod pitaš, odgovor ne možeš da i Gospod čuti. A onda jučer smo čitali krštenje Jovanovo, otkuda bi? S neba ili od ljudi? A mučeništvo Georgijevo, otkuda bi? A revnost Svetoga Save, tako, a sile svetoga Vasilija. Otkuda bi? S neba ili od ljudi? A ovo, a ono, a ovo, a ono, a ovo, ono. A mi kažemo, ne znam. A on kaže, ni ja vama neću reći kako, kakvom silom ovo čini. A zamislite kad gospod neće da kaže. A ko ćete onda reći? Ko ćete otkriti? sunce ovo ko postavi, je tako čijom silom sija, od koga svjetlost pozajmije I mnogo toga drugoga. Mi se sve pravimo, je tako da je, kao da ne znam, je tako, ne znam ja to, je tako. Malo je vruće, temperatura u Budvi je 38, tako, plaže su pune, narod je zadovoljen, sezone uspjele, to nas uopšte ne interesuje, tako. More, tako, tvorevina Božija, dobrodošla, tvorac nas još uvijek ne zanima. Pa šta očekuješ da će ti reći nešto? Če ti otkriti? Stefane, vidiš li još uvijek Petrovac odakle. Stefan se krstio prije neki dan, pa je Snarkovića i Petrovac vidio. Sve vidio. Petrovac, Turci, iz Budve vidi Beograd. Te sin, tako. tout. bolje ovako dođe. A? I rukave da skidate. pantaloni. da budeš. Dakle, da budeš makaveja, ne? Turista. Sad, koji je danas dan, sad? Nedelje. Kako? Pa, pa, dobro. Dobro. Da, preko svake? Da, da, da. Dobro, Od nedelje do... Do nedeljka jesmo Ja sam htjela da se postavite na vezi, ovaj, na vezi čitanja. Da. E sad ne znam to... Izvolite. Bože, Bože. Da. Malo onako nastavnice čitam neke stvari, ovaj, postavljaju neke smjernice, nešto osnovno, što može da se, od čega može da se, tako da da se krene. Samo ovaj, ovdje sam u, kod nas u, u Singovi bila kupila, već su rekli da je to pogrešno. Ovaj, zato je Jova najbolje o, o, o, Palani i, i Sikarskoj povijesti. I onda početak je bio oko interesantnije, onda su krenuli se iskoristi fakti i tako neke stvari. I sad nešto što je meni bilo pažnje, on je par momenta e, pominjali svoju pomoću tehniku, ali veoma pop, mislim, verovatno za one koji znaju o čemu se radi. znači, e, ima li smisla meni? Ja ne mogu se vidjeti da koliko je da pričam što on jako redko bude ovdje. da li uopće treba ja sad ovaj, da se interesujem i kako ovaj, vidi da nisu više i obiljno kršćanske nauke bi eh, znači, da bi čovjek eh, samostalno nekako ovaj, eh, čak i što idem na, na i ne znam, dolazim ali ovako jedno stanje u kome čovjek baš se ovaj... To nije to baš neka knjiga koju bi se ne bavila pa, da. Da, shvatila sam, ali neko, treba je početi početi početi početi Vidim da je to nešto što znači otvara hiljadu pitanja i nejasnoća i svega. Tako da ovaj, uzasno je Dobro se čitali makar i Optinsko, Ambrosi Optinsko. Upoznajte se sa ljubom Optinskog starenca. To je mnogo važno. Mnogo važno. Ja ne znam da li imam bilo u prodanici pismo svetog Ambrosi Optinsko. Da vidimo ako imam bilo ako nema gore, pa da vam nema nikako Da Treba da jezik, znači jezik pokajanja. Jer ako učite u taj prostor samo sa radoznalošću, onda nećete ih razumjeti. Ubit ćemo se Da, da. дух покаяния, да да, велосипед на ту що 80 днятки Бенджаміну и то не а це дитя організатору. Потому что мне очень зависит. Я нарисовался с Серафимом Роуди. А чисто вас там, да, что вы вас... Жить я не буду. Жить я в ответ. Три книги «Жить» «Жить». Возьмите? On je, on je naslednji, njegova kelija u Kaliforniji je nosila ime po Optinu. I njega su tamo vaspitavali optinski učenici. Vrlo, vrlo značajno. On je naslednik prejena. Hvala uzmete i slobodno na čitanje, pošto su to tri toma, pa jedan, a objemni su. Pa možete da izmijete, kupujete. Možete i da kupite da hoćete, ali imate mogućnost da čitate. Da. Hvala. Hvala. Hvala. Hvala. Hvala. Hvala. Evo tu su i budući kauzeri, Ljuba i Miodrag, časove sad opet, ko u stara dobra vremena. Dule, dule poskušnje, dule primete emisijom tema predavanja od Zorana Petrovića. Samo povedite, pa drugi na tomu kod vas podanici, da li je Petrović prezident. Zoran P. Petrović, on je paru protojere, on je iz Bjeljine sad, da li to savjetno plaka koji ne. Protojerej, Zoran P. Petrović, on je iz Kirove, to ime oca tema je, kako smo nas uvijek, e, porodična karika. Tamo bi trebalo da je kod vas. mislim da je Petrović se nisam, nisam siguran. U osim predavanja. Ja nisam rekao slavu, tako, ne, nego ako je da ne uzimamo mnogo za slavu, razumeš, ako je imamo, ako je nemamo, onda da da. Možemo vidjeti samo novo što se. To tih tri ćemo upotrebiti za preobraženje koliko e, bude trebalo, a ono ćemo za slavu Ne, ja ću doći u svakom slučaju pre slave da vidimo imali nešto tamo što stoji, što možemo mi iskoristimo, da upotrebimo, da znamo koliko da dugo to je najvažnije, da posle se to ne ostane, ali će verovatno možda ostati i pečene pa da se tamo iskoristi. Znači ovo ako bude bilo da ne uzimamo prepravo, to sam isto, tako da sve uredno, ovo ćemo drugo dodavati po potrebi i to ćemo da rešimo. Paži. Vidim, se da dođe, da Ти ж тоді у три спокон. А коли ти буде? Нема э, буде працювати. Три. Направо, так? Так, так. Ano, što reći, gdje? Ona bila tako muka, muka je nije dobro, ona je znam, ona. Vodu, ali sebi čovjek to mislio. Ali nije mislio da... Da? Evo da radim, da imaš da budete rekli što Bilo smo jednu veliku tamo na kojoj. Znači ono mamu tu pa Malo za jednu, za jednu, Možemo da osvetiti ponovno. Bog naš, sada, sada i u veku, uvek, veku, uvek, Amin. Slava te, Bože naš, slava Te šećeli duši, železi, svi se Sokrovište blazni, podatke, se li si mi očistu, Bože, sada i i слава Отцу Сына и Святаго Духа, ныне пресне во веки веков.